Eta azken matxak inoen, eh, gure helburua zen eh, fase hori garaipenekin ekin makikira bat bukatzea, eta hala, untsa bukatzen dugu. Azten gira zinak untsa gure marka katxen baitean algarrekin, eta ere bat behiak, beraz uh, marka behiak Eta hor bai, azten gira marka honen eta hori bikaina da. Eta espero hori segituko dugula ondoko matxetan. Aldudan astu buruan, aldan lagun batean, egitzen dugu kastr ezagitu ino sumatuta, bai honan, eh, hori e, bako dugu irabazi, lehen matxan haien kontra irabazinan egeskia inetxan, ea hau egiten dugun.